Egunon entzule guziei. Gaur haipatuko dizuet, gaur egun guti haipatzen den ingurumen aldeko borroka bat, eta alta gertatzen dena biziki larria da. Gure etxetik ezain hurron, Oksitanian, bende balde euskalde handiako gentrifikazio planoa ari dafite, fite, bereziki a irurogeita bederatzi autopista proiektu hilkurarekin. Proiektu hau, oraindik ez padakizue zerrote den, kastr eta tolo xalotzen duen autobide ardatza da, inork ez duena nahi, egokia estenatokikoentzat eta katastrofikoa ingurumenaren ikuspundutik. Autopista horrek, lauegun hektareako lur natural eta laborantzarakoak betonizatuko lituzke ingurumen balio handiko lurak barne hain kaltegaria den proiektu horren parean, eta finantza muntaketak argi erakusten duelarik ustelkeri handia, eristentzia azkarra da. Erresistenzian direnen artean ditugu urtsintxak deitzen ditugunak, arbolak eriotza segurutik babesten dituztenak ikzaki hoien adarrak okupatuz. Errepresioa ere gogorra da. Hainbat oian okupatuak izan dira airurogeita bederatzi kontrako burrokaren hastapenetik. Baina aldi oro, hara eta guziz ere, ateratuak izan ziren eta zuaitzak mostuak. Memento horretan bertan, indarkeria handiko errepresioa egiten ari da, nazio batuen erakundeak eta giza eskubideen nigak salatzen dutena. Hain zuzen, jendarmeriak eta poliziak joan den hastean zad tokia inguratu eta atakatu zuten, militanteak masiboki gaxatu zituzten, lurrean, eta haien puskak ere zituzten, eta ondotik gasolina isuri zuten zuaitzen azpian. Anartean urtsintxak egon ziren arboletan, sekulan baino deliberatuak. Geroztik, poliziak diazarpena egiten die erresistentei eta berezeki, elikagairik eta hurik gabe usten ditu, haien ordindura debekatuz naiz eta ilegala den. Horain, hasteleenetik, poliziak atera nahi ditu, diandarmeriako eskalatzaileen laguntzarekin eta eun urtetik gorako zuaitzen mosteak arriskuan ezari ditu denak. Gertatzen dena oso lahia da. Eta minutu batzuk ez dira aski proiektuaren zentzu gabekeria deskribatzeko. Autobidea, abiadura handiko trenen lineak, ure reserba handiak, aireportuak, ondakin nuklearak lurperatzeak, proiektu handi horiek New York ez, nahi ez duen etorkizunera eramaiten daukute, eta haien kontra borrokatu behar gira. Eta gora urtsintzak, zuaitzen zaintzaleak. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezara. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre.